mutumin nan ne mai suna waye ta ƙaunata littafi na ɗaya wanda a ahalin ne da nan ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa sannan ko godiya ta yi masa baya amsawa sannan ko da a makaranta ne da yake sun jima ba su koma ba kwata kwata baya shiga harkata dan ba ma za ka taɓa cewa ya ta ba Halima ce da yar shishigi har zuwa take take gaida shi su ta hira idan ta ce Maryam yanzu mu je mu gaida Uncle Habib takan ce je kike kadai haka kawai ni kasance ina yi wa mutum magana yana wani shashare ni ba sai ka ce dole idan ya so gidanmu ma gaisa Halima kan ce ke dai kin riga kin yi masa mummuna fahimta ne amma in ban da haka ni ban ga laifin bawan Allah nan ba mutum mai kirki amma ke kin bi kin dan kware ranki kin gagara sakin ciki da shi tace ke dai kika ga haka kina ganin fa ko gaida shi nayi sai ya ga dama yake amsawa Halima tace ke ce dai kike ganin haka amma ni banda ke ji wanda yake kushi ankul hadib ba abin da aka yi a baya ai ya riga ya wuce Maryam amma ke kin kama kin saka a cikin zuciyarki kin gagara mantawa babu kyau wallahi Maryam ta ce ke kar ki dame ni na kina manta din sannan ko baba awwal yana ganin girman Hadiyar dan suna shiri sosai sautari da daddare idan ya dawo daga wajen sana'ar sai yakan zo har kofar gidan inda yake ta ma su zauna su ta hira shi ma yana son sa sosai Usman ne ma ba su cika yawan haduwa ba ko dan yana makaranta kuma a can yake ba sosai yake zuwa gida ba ya ji zuwa ƙarshen sati amma duk da haka idan sun haɗu sukan gaisa sosai ita kanta Maryam ɗin a yanzu ba ƙaramin jin daɗin karatunta na boko take yi ba ba dan komai ba sai don irin takurawar da Uncle Hadid yake mata idan yanzu haka ba ƙaramin fahimtar karatunta take sosai ba sai yanzu take ganewa wato daɗin ma rashin mai da hankali ne yasa ba ta ganewa yanzu kuwa da taga uwar bari da takurar Uncle Habib da yake mata gashi ta ware tana gane komai yadda ya kamata ta dawo daga makarantar boko tana kwanci a barandar gwaggwa ta shimfiɗa tabarma domin zafi ya koro ta daga ɗakin dan tunda ta dawo daga makarantar ta cire kayan makaranta ko abinci bata ci ba ta kwanta a wajen ranar kuwa aka yi sa'a ranar alhamis ce dan haka babu makarantar islamiyya na gefen ta suna yar hirarsu Gwaggo ta ce mata ya kamata ta tashi ta ci abinci gashi har karfe uku saura. Maryam ta ce ni dai bana cin yunwa goggo. Kunin ɗa kawai zan sha ina dai hayan ya siyo min. Goggo ta ce ya siyo gashi nan ma kusa da ni. Gwaggwa na kokarin jawo dan bokitin sai ta ya tabo bakar ledar da ke gefen ta. Sai saurin jawo ta tana faɗin ab kin ga naman Ta miƙa mata ledar tana faɗin gashi in ji Habibu su da safe bayan tafiyar ku makaranta ya kawo. Ni dai babu abin da zan ce da Habibu sai dai Allah ya saka masa da alkhairinsa. nake da ke babu wani mutum da ya taba taimaka min da wani abu a kanki, sai yanzu da Allah ya haɗa mu da Habibu ya ɗauke ki tamfar yar uwarsa da kuka fito ciki daya baya kyashin yi miki abu saboda haka ni babu abin da zan ce da shi a duniyar nan sai dai addu'a a hankali Maryam ta bude da tana karo kayayyakin da suke ciki makaranta ne kala biyu na boko da na islamiyya sai farar safa da takalmi can da ruwan ƙasa ita dai a koda yaushe tana mamakin ankul da irin ɗawainiyar da yake yi da ita ta rasa dalilin na taimakonta a gashi dai ba wani shiri na azo a gani suke yi da shi ba to amma hidimar da yake mata ko kanwarsa iyakacin sa kenan take sautari idan ta zauna tana tunanin irin abubuwan da yake mata ta san baya yana yi dan kanta yake yi ba sai dai ko dan goggo saboda tana ganin yana tausaya tausayawa ta ne a irin wahalar da take yi a kanta ga tsufa ga kuma babu wani takamaiman wanda zai taimake ta da komai a kanta to ganin hakan ne kila yasa yake son ya taimaka mata amma in ban da haka ita bata ga dalili ba tunda ba wani shiri suke yi har can ba ta mai da kayan cikin ledar sannan ta ajiye a gefenta tana faɗin ni ko gwaggwadon Allah in tambaye ki mana Gwaggwa ta juyo da hankalinta gaba ɗaya wajen Maryam tana sauraron Maryam ɗin. Ta ce gwaggwani menene yasa Uncle Habib ɗin nan yake son ya dinga min hidimar makaranta na ne? bayan ne kuma ba wani maganar kirki muke da shi ba amma dan abubuwan makaranta idan ya tashi sai ya dinga saya min Goggo ta gyara zamanta sannan ta siyayi kunu a kofi ta miƙa wa Maryam ɗin tana faɗin. Habibu ne yake tausaya wa Merama. Duk lokacin da ya shigo ƙofar nan ba mu da wani zance da ya wuce akan ki da na mahaifinki da mahaifiyarki. yana tausayin ki sannan yana tausaya min ni kaina saboda haka yana yi ne yayi alƙawarin zai dinga taimaka min akan harkar karatun ki. ba kuma ni na roƙe shi ba kuma da na gwada masa ba zai yi ba nan na ɗora masa nauyin karatun ki. sai ya ce ina aikin da shi ya ce ban san wata irin nauyi ne a kansa ba Ya ce min inda shi dai babu komai shi ba shi da nauyin kowa sannan da ya san ba zai iya ba ma ai ba zai fara ba babu yadda ban yi da shi ba amma ya kace ce shi ma yana kwaɗayin samun ladan taimakon maraiya ko kuɗin makaranta da na baki kwanan nan shine ya kawo min ya ce in baki biya dan adam ba zan ana ta biya waɗanda ba su biya ba za a koro su Maryam ta kuma tana sauraron ku cikin ta ya sanyi akan malam su haka kawai dangin babu dangin iya babu na baba amma ya ɗauki ɗawainiyar makaranta gawan mahaifiyarsa uwa ɗaya uba ɗaya babu ruwansa da ita 'ya'yansa kawai yake wa Maryam din ta sake cato to ni gogo yaya aka yi ne har kuka saba haka gogotai dariya ta ce mera maho akwai ki da tambaya da sanyin kwakwafi kamar wata yar jarida ai ranar da na ce to gaskiya makarantar taku da yace sai raka ni bakin hanya to gida ya rako da muna hirar mu tun daga ranar ne baya kwana biyu bai zo mun gaisa ba yakan kawo su sabulai mai da omo har da kuɗi bani yake na hana shi na hana shi amma yaƙi har idan nayi korafi ma har bata rai yake saboda haka ne ki ci gaba da girmama shi dan duk wanda yake maka irin wannan taimakon a rayuwa to ba karamar kaunar ka yake ba ita dai Maryam ta shiru kawai tana sauraron gongo tare da ƙara ganin darajar Uncle Habib din Duk yanzu ta ƙara sanin yadda saboda gwagwa yake taimaka mata da hidimar makaranta to ba za ta daina girmama shi ba. Ko da kuwa zai ci gaba da share ta ne. Saboda haka ta sake canza mu'amalarta da shi. Wani sabon ladabi take masa tamkar wani yayanta. Shi ɗin ma kuma yakan ji daɗin yadda take ba shi girma sosai. malamin su na English ya shigo ya mistake ya ba su minti 15 yace duk wanda bai gama ba nan da minti 15 zai kwace sun fara kenan ba su dade ba yace musu ai lokaci ya cika dan haka kowa ya kawo nasa anan ne fa suka fara hargowa malam dan Allah ka yi hakuri wasu na cewa malam dan Allah a ƙara mana lokaci amma yace ina kowa ya kawo duk wanda bai kawo ba idan ya fita ba sai karba ba dandanan wasu suka ta miƙawa waɗansu kuwa har sai da ya zo fita sannan suka rugo da kudu don su kawo masa amma tuni ya fita dandanan suka bi shi suna roƙonsa don ya karɓa ya ce musu ai sun yi latti don haka ba zai karɓa ba sai famar roƙonsa suke yi waɗanda suke roƙon san sun kai su goma sha biyar ciki har da Ya yake sauraron su ya nufi hanyar staff wato ofishin malamai suka bi shi suna roƙon sa tuni ya shige ofis ɗin su su ma suka ɗoro ya wuce can kan kujerarsa su ma duk suka kewaye tebur suna roƙon sa Maryam na gefe tana kalle-kalle idan ta ya hango mata Uncle Habib zaune saman tebur yayin da wata malamar su ta biology take zaune akan kujera. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin mai kula da shi